Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, утверждение мое, прибежище мое, избавитель мой. Бог мой, помощник мой, уповаю на Него, защититель мой, рог спасения моего и заступник мой. Хваля призову Господа, и от враг моих спасуся. болезни смертные, потоцы беззакония смятошамя. Болезни адовы душами, предваришамя сети смертные. И мне скорбеть ими призва Господа и Богу моему возвах. Услыша от храма святаго своего глаз мой, вопль мой пред ним не детво уши его и подвижися, и трепетно быть земля. И основание гор смятошася, и подвигошася, яко прогневася на нябок. Зыди дым гневом его, и огнет лица его воспламенится, угле возгореся от него. И преклони небеса, и смири брат под нога моего. И взыди на херувимы летели те на крил ветреню, И положит муза кров свою, крест его селение, Его темна вода в облацах воздушных. Ото блистания пред ним облацы пройдешь, град и угле огненное, возгреме с небесе Господь и вышний даде глаз свой. Не спасла стрелы разгная и молнии умножи и смятея. Явившаяся источница его дни, открывшаяся основание вселенная. От запрещения Твоего, Господи, отдохновения Духа гнева, Твоего. Не спасла с высоты и прият мне, восприят мне отвод многих. Избавит меня от врагов моих сильных, от ненавидящих меня, яко утвердишася паче мне. Притвориша меня в день озлобления моего, и быть Господь утвержение мое. Изведи святу, избави меня, яко восхотемя. И воздаст мне Господь по правде моей, по чистоте руку моей воздаст мне. Яко сохрани пути Господни, и чествовал ход Бога моего. Яко вся судьбу Его предо мной, и оправдание Его не оступишь от меня. И будь порочен с ним, и сохранюся от беззакония моего. И воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей при ночи моего. С преподобным преподобен будешь, и с мужем неповинным неповинен будешь, и и со избранным избран будешь, и со строптивым развратишь. спасеши очи гордых сміши. Яко ты просветишь и светильник мой, Господи, Боже мой, просвітіши тму мою. Яко тобою избавлюсь от искушения, и Богом моим прийду стену. Бог мой непорочен путь, Его словеса Господня рожена защититель есть всех уповающих на Него. Яко кто Бог разве Господа, или кто Бог разве Бога нашего? Бог припоясу имя силу и положи непорочен путь мой. Совершай нозиму, и яко елений на высоких поставляй научай, руцы моя на брани положи, силу к медян мышца моя, и дал миссии защищение, спасение, десница твоя восприят мя, и наказание твое исправит мя в конец, и наказание твое то мя научи всі стопи моя подо мною, і ні знімогості плесне мої. Пожену враги моя, и постигну я, и не возвращуся, а донде же скончаются. Оскорблю их, и не возмогут встать, и падут под ногама моим. И припоят псалме еси силою на брань спел, еси вся восстающая на мя подмя. И врагов моих дал мне еси хребет, и ненавидящие мя потребил еси. Возвашай небе спасай ко Господу и не услышай. Піснює, як опрах під ліцем вітра, як обріння путі поглажду я. Избавишь имя от пререкания людей, поставишь имя во главу языков. Люди их же неведях работа шами. Слушай. Бога послушашами, сынові чужді солгашами, чужди, чужді обічашею хромоша от сей своих. Жив Господь, и благословен Бог, и да вознесется Бог спасение моего. Бог дает мщением и покоривы люди подмят. Избавитель мой от враг моих гневливых, от восстающих на меня вознесешь имя, от мужа неправедно избавишь имя. Сего ради исповедься Тебе во языце, Господи, имени Твоему пою, величая спасение Царя и творя милость Христу своему Давиду и семени Его до века.